Bortuaren eguna igandeuntan izango da esteren zubi gainetan goizeko sortzi terditan askari batekin hasten den eguna hartzainak elkartzeko ekimena ere da peio elizatz gurekin egun hona. Bai, egun Buru beltza elkarteko lehen dakaria eta bortuaren eguneko antolatzaile ere. 2000 eta emeretzean eh, antolatu zen azken edizioa, eh, bai. bon, eh, bortuaren eguna behiz uh, aurten, zer da zuretzat bortuaren egun hori berezia hote da? Ba, junt berezia bai biztan dena, deia <laughs> antolatzen baitugu, eta orai lehen urte guzi sistema lima zen, deia asiaginen bi urte egiten, beraz, bon, nora egan... Erregulartasuna galdo dugu, baina bereziago ere egiten du, beraz, hoai eh, badu hiru urte ez dugula egin, uh, pastu den uh, COVID-a horren gatik, beraz, bon, hala, hoi uh, piskat pentsatzen du jende ere beha dela, eta ahondu berezia izanen da, bai. mm, den, nundik abiatu zen horren sortzeko gogoa, egun hori? Uh, be, gu, buru beltza elkarte aski gaztea gira, gerran, eta gu bano lehenu asia zen, beraz, uh, guk uh, bat hartu dugu uh, treina lehenik esko hartzainak ziren hasi, susen ez nizkapable jaiteko eta ikastolarekin betan, garaziko ikastola, elgarrekin hasi ziren, eta bon, guk segida hartu dugu, eta ez gira bakarrik, eh? garaziko ikastola beti hor da, eta huai garaziko sindikata ere barne da. Mhm. Baita eskoako erriak. Hori da. Eh, justuki garai batez iratin uh, antolatzen zen, uai, eh, beraz, ez diren zubi gain hortan antolatzen duzie, uh, biltzen da, holako justuki egunera? Ebe, bo, <laughs> denak zabaldua da, bizanena, baina uh, hartzain munduko eta mendi eskualdeko jendea iniz biltzen da, gehienik egin nuke, ala ere. Da, aleko bat nun uh, jendeak kurutatzen diren, eh, mendi eskualdeko jende guziak. Eta, bon, ez da inbeste paradaik uh, iteko, hola, le, leku batean, eta iduritzen zaut uh, jendek bizkimaite dutela gandako elgarri ikusteko eta demura goxo baten besteko. Hmm. Hori da, ideia, elkartzia, biskat uh, eh, gain ba, ba, orteko ba, ba, jendea? Ba, ba zinez hori da ba, hori da. Hmm. Eta hor, beraz, uh, azuka jazuka gutxi gora, beraz, zonbat hartzain diren uh, bortuan momentuntan uh, ah, iratin uh, geldituz. Gero irati, eh, mendia zabalago da, eh? bada irati, bada garazien bada beste eskolde bat, eh, hor beha bai, iru pelitiko iti abian dena eta gero badira beste guziak, eh? Siberu, uh, eh, Baigorri eta Kostaldera buruz ere, mendia zabalada, da, eh? gu hor, uh, hori antolatzen dugu garaztarekin bakarrik, baina inguru guztietako jendeak eh, eldu dira. Eh? Bai, ba, mm, bada ohitura hori justuki, uh, beste mendietaik ere urbiltzia? Ba, ba, ba, bai, ba eta bon, badira kabalak nahi bauzu uh, justut ardiburu beltzak, uh, ardiburu beltzareiak eta bat, eta mm, aldu den ere bada bat beste bat nahi bauzu, eta bon, normalki urte bat eta ikustera aldizkatzen dira, eta bon, trukaketak ere egiten dira hor, uh, hola, eta bai. bon, jendeak maite dute ba, joitea. Kabala lehiak eta ipatzen baituzu eh, zer da ideia hor eh, edertasuna duzue begiratzen? Eh, badira? Bai, bai, bai, A, ah, edertasuna, ardiaren edertasuna, gero uh, enizxe biziki komplikatia baita, baina ba hori da. Ba. Ulertzen aldugu? Horoko ja, eranen nuke. nahi baitu, ideia batu kaiteko, zer da ardi ba, kolorea, uh, adajak, eh, ibiltzeko manera, uh, gero, uh, aski komplikatia da, eh? berda, aski aditua izan, denen konprintzeko gero, bon, denerirekia da, eh? galderak balin badira, ah, bon, ados, eta orduan zer, prestatzen da, uh, bezala, urte guzian, untsa zaintzen da, uh, hautatzen da. Bai, hautatzen da hori du daigabe, bakutsak, uh, talan aski komplikatu ezitean da, demurartzen du, eh? ardien hautatzen behesten, batzutan pixka bat uh, apaintzen ere, ba, hilea mozten edo eta zonbait aldi bazkatzen ere, bon, hor, gure kasuan ez da hola zen, eta menditsa gira, bez, ardi guziak menditik direktuk heldu dira, bez, hala, menditik heldu dira, bez, ez da bazkatzen dit. Mm. Hor, ja, beltza, eta BI, eh, pirena ika, ala ere hori ez dugu aipatu, baina behien eh, baloratzea ere duzu helburu egun hortan. Bai, gero ez da baita ez badan helburu beltza eh, eta lana hori, gero hor, egia erran elkartean bagira hain nintze bezala ardiak eta behiak eta guai giren lekuan irupilen e, eh, nafarro juntan gira, eta hor bat dira dira, bon, beti da nik, eh? eta ala, pixka bat e, lekuko batena baten erakustea da ere, ezaguta ez, baita baita ezagutu ere. Eta, mm. Zer du berezi, eh, behi pilina Hor guadela, ez da hain eta berezia gero uh, da pixkat eh, jende jentzuten dena da lehen gobeia adar adar handiekin ez da dena eta mendiari usatua hmm. mm. Eta hori da, Baskaria ere eh, behi Pirenaikaren aragiarekin egina izanen dela ikusi dut, hor? Bai. Ama bi horren eko erretziaikin? Ma ba, dela, be, dila bi lurte dira, mo lehen pentsatu aginen eh, manera horretan intea, eta astiuntza martxatu zen. Sukaldari berdinak eldu dira, eta behia ere hor aezkoan eh, aezkoatik heldu da, leku, or, fen, giren lekutik eh, kilometro gutxitara, eta lekuko aragiare erabiltzeko. Mm -hmm. Sukaldariak nor dira? Aezkoatik heldu dira? Ez, ez, ez, bat ere bizkaitak adira. Bizkaitak, ah, bizkaitak, bai. Eta nola sukaldatzen dute? Be, osoki, osoki, sua, ez da, ez da sua, eh, braxa. E, eh, pizten dute, eta gero, bon, bada mekanika tipi bat, e, karkasa osua zartzeko zaltza eta gero itzulazteko. Eh, eta gero, bon, ala, gero, <laughs> gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, gero, hori da ikusten gero, gero, gero, ama bai, bai, gero, Normalki bi amunian e, eh, eh, bi hontan egiten eh, da beraz da. Boa badira ama lauren, baina mm dena plantan zartzeko demora, ba, ama bi horren kondatu behar dira. Ados bon, bazkarirako, beraz, eh, hori preziatzeko. Bai. Eta, aipatu zupiskata eskoarena, eh, bon, mm. eh, gunea berezia da, hor, oropile gain hortan, esten zubi gain hortan, mugaz bai. gaindiko ahimanak badituzi hor dien aeskoarekin, Baduzi lan komunik, eramaiten duziena, urtean zehar berdin, edo? Ba, ba, gero, hori gehiago lutu da mm, mendi gueri mendi bon, badira lanak, eh? garazi aizko eta ez bakarrik e, eh, Siberua, eta Xalazar eta, bon, eta anzten ditutxe hori, badira lanak ere manan direna elgarrekin. Eta hor gure kasuan eh, garazi eta aizko hain artian bat, eh, konbenio bat izan petzen dena orte guziz ere, kabalak eskolde batetik eta bestera pasatzeko, eta hori ere egun hortan egun hortan egiten da. Mm. Leheno egiten zen, de, ba, urte guziz da hori, badu, takitu behar, egunka urte eta e, aitzinoko e, aldean indugu behar mementoan inditugu bortuaren eguna eta akordio horren izan petzea. Ados. Garaziko sindikatarekin eta eskoarekin, e, akordioarekin. Hora uh -huh. erramezala, bortuaren eguna igandean askariarekin hasiko dena, bai. errangabe doa, sortziterritan, bai. ibilaldi bat ondotik, uh mhm. -huh. ardigazna lehiaketa, e, kabalen Eta bada hor ere ibilaldi bat proposatua dena hor baizetako uh, fabrikarat. Bai, be hortik ustena inurruna, uh, eh, amak ba ez kilometro, amak bat minuta uh, eh, autoz aldena. Uh, ta, bon, bada historia bat horren gibelean, bada leku bizikidere bat ere, eta proposatua da leku horren ezagutzea. Ados, eta beraz izango dira hortik abiatzeak gainetik bai, bai, bai. merkatua biztan dena eta bai. ipatu zu beraz eh, garazita eskuaren arteko konbenio izenpetzia ere mm. amekontan eta bon, biztan da peitifata, baskaria beraz izango direla eta dantzaria dantzaldi, dia, dantzaldia lortuko dut ondotik, eh, beraz egun osoko egitara eh, egitarauarekin kusutere argazki eta bat izango dela? Bai, hartu argazkiak Peldurik gabe gero, gero ondotik ada antolatuko dugu hori, eh, lehiaketa bat, eh, nahi duen arekin eguno eh, hi lotua izanen dena, eguno hortako argazki bat eh, autatzeko. Bo, Ez da hartzaina izan behar ikur Ez bate, bate, bate. <laughs> Bate. Ez, ez, ez. ez. Eh, denak, denak ongi gina dira. Ados, irupileko lepo handa beraz, eh, bai. zehazki, espikatzeko? Eh, Boa, izetena da, doni banagerezetik ez da den zubida, geozteren zubitik uh, uh, eh, ehobietako iturriak uh, eh, behobi ostatu raburuz joa itera. Eta gero antigoiti ez da utarik eh, gero... Uh, beti goiti. Bai, mm. beti goiti. Hago baizetara buruz. Ados, untxa. Ongi, ebe alaitz ordua hartua igan bai. bortuaren uh, egunaren zat, uh, zerbait gehitu berdina? bai, uh, baskariaren dako. Eh, mugatua baita, lekuak salgai dira doni bane garazin bakarrik e, eh, Parisenia komertzioan eta bon, hor galitzen dira biegun oino joiteko seka eh, eta soberakinak balin badira lekuan bedian izanen dira baina ba, hori ez dakigu ez dugu erraiten alizanen denez Ados, mm -hmm. ez da erana bertan izango dela lekuik bazkarirako? Ez, Ados. uh, zinez nahi bauzi Baskaria jarri gana, parizeneat berko duzue, joana gaur edo biar. Ados, untxa. Mezu hartua, ebe peio ilizatxan, ezala buru beltzalkarteko arte kolendakaria gurekin eh, ginoen goizuntan, eh, milesker? Bai, milesker. Eta igande arte, beraz. Pasagun hona, jo.